Uz Allahovu dozvolu večeras nastavljamo s komentarom Allahove dželavala knjige, komentarišući suru Ali Imran. U našim dosadašnjim predavanjima, koliko je bilo četiri predavanja, došli smo do 18. ajeta sure Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u 18. ajetu شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم Dakle, Allah svjedoči da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja mimo njega. I meleki, i učeni, oni koji nose znanje. Da Allah postupa pravedno, da je Allah pravedan. I da nema istinskog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Doista je on mudri uzvišeni, ponosni, onaj kome pripada sav ponos. prilike tako bi bilo značenje, a vidjet ćemo kroz tefsir, kroz komentar ovih riječi još potpunije, potpunije značenje, potpuniji prijevod uz Allahu Dakle, od ovog ajeta Allah dželle počinje da govori o svojoj jednoći. Nemojte zaboraviti svi ovi ajeti do 40. ajeta, odnosno 38. ajeta objavljeni su povodom kršćana došli su Allahom poslaniku alihi salatu sam kršćani, delegacija iz Neđorana i tada dolazi dakle objava ovih ajeta, početak sure Ali Imran i možete dakle da vidite kako Allah subhanahu wa ta'ala indirektno pobija njihovo to tadašnje vjerovanje govori dakle o ispravnom, ispravnom vjerovanju kao što je poznato jel u šta kršćani vjeruju tako ovdje Allah subhanahu wa ta'ala počinje da govori o svojoj jednoći pa kaže šehid Allahu ennehu la ilaha illahu. Allah svjedoči. Allah svjedoči. Allah svjedoči svojim riječima, Allah svjedoči svojim govorom, Allah može da svjedoči, dakle svojim govorom i može da svjedoči svojim dijelima, odnosno svojim stvaranjem. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an i najviše govori o svojoj jednoći. Dakle, objavio je govor, citirao je riječi, objavio je riječi koje govore o njegovoj jednoći, da je on jedan jedini istinski Bog. I također sve ono što je stvorio, sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala uradio, stvorio, to također ukazuje na njegovu jednoću. Kao što u drugim kuranskim ajatima Allah subhanahu wa ta'ala svjedoči poslanstvo Muhammedu alihi salatu sam svojim riječima, dakle u brojnim kuranskim ajatima govori o tome da je Muhammed Allahu poslanik, i isto tako da ovo je određenim dešavanjima, zbivanjima u njegovom životu, životu Allahov poslanika alaihi salatu sam da se dokaže da je on doista poslanik. Da je on doista poslanik. Pa Allah subhanahu wa ta'ala dakle može da svjedoči i svjedoči sa svojim riječima i sa svojim, i sa svojim dijelima. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala dakle svjedoči svojim riječima pa kaže šehid Allahu ennehu la ilaha illahu. Allah svjedoči da nema istinskog Boga mimo njega da nema istinskog Boga koji je dostojan da se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovo ukazuje na veličinu ovog pitanja, da se obožava Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini sa svim vidovima i badita. Dakle, sve ono što je dobro, to treba da se radi radi Allaha subhanahu wa ta'ala i to treba da se radi Allahu subhanahu wa ta'ala. Koliko je to bitno pitanje, evo vidimo, Allah svjedoči. Allah se poziva za svjedoka na to. Allah se poziva nas za svjedoka da je on jedan jedini, da nema dakle istinskog Boga mimo njega. Postoje drugi bogovi, lažni bogovi. Postoje drugi bogovi, lažni bogovi. Božanstva koja su lažna, koja nisu dostojna da se obožavaju. Dakle, jedan jedini istinski Bog je Allah. Mimo Allaha postoje brojna lažna božanstva. I Allah subhanahu wa ta'ala spominje u Kur'an Kerimu. Pa na primjer, brojni su kur'anski ajti, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Jasin وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ I oni su mimo Allah uzeli druga božanstva u nadi da će ih oni zaštititi. Da će ih oni zaštititi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Obožavali su mimo Allaha druga božanstva. Međutim, su to lažna božanstva. Ništa od njih nije dostan da se obožava. Wala tad'u ilahan akhar, la ilaha shay'in illa Qasas. Al-Qasas. Nemoj da dozivaš drugog boga mimo njega. Zašto da se upozorava ako nema drugih bogova? Ako nema božanstava, da drugi ljudi ne obožavaju druga božanstva, zašto da se čovjek obožava? Dakle, postoje lažna božanstva. Ljudi obožavaju lažna božanstva, zato se upozoravamo na to. Nemoj da obožavaš drugog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, jer nema istinskog Boga mimo njega. Nema istinskog Boga mimo, mimo njega. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje svjedoči da je on jedan jedini istinski Bog. Da nema istinskog Boga mimo njega. Zatim kaže, mela ike. I meleki. I meleki isto svjedoče da nema istinskog Boga mimo njega. Allah subhanahu wa ta'ala. I ovdje također vidimo vrijednost meleka. Posebnih Allahovih stvorenja oni također svjedoče najveličanstveniju stvar. Da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini dostajno obožavanja istinski Bog i da se njemu treba sve upočivati. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala i oni kojima je dato znanje i oni kojima je dato znanje i oni svjedoče da nema istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala oni kojima je dato šerijatsko znanje oni kojima je dato znanje koji znaju a nema istinskog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, oni svjedoče. I najveće i najbolje šarijetsko znanje jeste poznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Poznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala je najbolje šarijetsko znanje. Imamo dvije vrste šarijetskog znanja. Znanje koje govori o Allahu i znanje koje govori o Allahu i naredbama, propisima, znanje koje govori o Allahu, o njegovim lijepim imenima, njegovim uzvišenim svojstvima i znanje koje govori o Allahovim naredbama, dakle propisima. Ovo drugo znanje vraća se prvom. Čovjek neće praktikovati Allahove naredbe sve dok ne spozna Allaha subhanahu wa ta'ala. Znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala je najpreće znanje. I trebalo bi da nam bude najbitnije, da se pozabavimo njime, da se upoznamo sa Allahom subhanahu wa ta'ala što je god moguće više. Naša vjera obstoji o tome Naša vjera ovakva kako je praktikujemo upravo je zbog toga. Što ne poznajemo Allaha subhanahu wa ta'ala u dovoljnoj mjeri. A to je prvo znanje. To je najpreće znanje. Fa'alam annahu la ilaha illallah. li mu'minina mu'minat. Kako je došlo u 19. majetu sura Muhammed. Znaj, nauči, saznaj da je Allah jedan jedini istinski Bog. Da nema istinskog Boga mimo njega. Nauči. Upoznaj se sa Allahom a zatim traži oprosta za sebe, za vjernike, za vjernice. Nama je naređeno da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Kako da ga obožavamo ako ga nismo spoznali? Kako da ga obožavamo ako ga nismo spoznali? Pogledajte, trećina Kur'ana govori o Allahu subhanahu wa ta'ala. Trećina Kur'ana govori o Allahu, o njegovim lijepim menima, uzvišenim svojstvima, njegovim djelima, radnjima. Ono što radi Allah djelovala. Trećina Kur'ana. Zato je došlo da je sura El Ihlas jednaka trećini Kur'ana. Zašto? Zato što u cijelosti govori samo Allah. Sura El Ihlas. Neki je prevode kao iskreno, ispravnije da se prevede kao čista. Čista je od svakog drugog govora. Govori samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne govori ni o čemu drugom. Zašto je ajetul kursi najuzvišeniji ajet? Najuzvišeniji ajet u Allahove knjizi. Zato što od početka do kraja podrži 255. ajet sura El Bekare. Od početka do kraja govori samo Allah. Samo Allah. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'khudu sinatu wa la do kraja. Allah je nema istinskog Boga mimo njega, on je živi, vječni, onaj u kome sve obstoji, njega ne obuzima ni drijemež, ni san, do kraja. Sve govori, aj zato je najuzvišeni. aj kako je došao u poslanik alihi salatu sam upitao beja ibn Kaba, koji je najuzvišeni ajet kojeg pamtiš, aj, koji je najuzvišeni ajet iz Allahove knjige koji pamtiš. Pa je rekao Allahu la ilaha illahu Pa kaže Allah ti omilio znanje. O, Ebal Munzer. Trećina Kur'ana govori o tome. I u tome je išaret nama da se mi posvetimo izučavanju Allahovi subhanahu wa ta'la imena. I Allahovi subhanahu wa ta'la svojstva. I sve ono što je vezano za Allaha subhanahu wa ta'la. Kako da obožavamo svoga gospodara ako ga ne poznajemo. Evo dunjaluških primjera koliko hoćete. Neki posao bitan za vas. Nešto treba bitno da obavite s drugom stranom. Onda ćete gledati, a pogotovo ako je u pitanju ako je u pitanju dinar, dirhem, marka, euro, onda ćete dobro ispitati drugu stranu. Ko je on? Šta je on? Porodica. Odakle dolazi? Ili ne znam, hoćete da udate kćer? Ili da se oženite od njega? Pitate u detalje. Zašto? Zato što je to bitno u vašem životu. Allah je najbitniji u našem životu. Koliko ga znamo. Koliko smo se upoznali s njim. A to dakle, najbolje znanje koje učeni mogu da posjetuju kod sebe jeste znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَأُولُوا ilma. Dakle, i oni koji imaju znanje, kojima je dato znanje, oni svjedoče da nema drugog istinskog Boga mimo njega, Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovdje opet vidimo vrijednost učenih ljudi. Da je nakon meleka postojao neko kod Allaha subhanahu wa ta'ala vredni, Allah bi ga spomenuo. Allah bi ga spomenuo. Dakle, Allah je spomenuo prvo sebe, kao najuzvišenijeg, zatim meleke, zatim učene ljude. zatim učene ljudi I brojni drugi kuranski ajeti i hadisi govore o vrijednosti znanja i nosilaca tog šerijatskog znanja. Svakako oni koji traže drugo znanje, dunjaoško znanje, s ciljem da okoriste društvo zajednicu u kojoj žive, da daju svoj doprinos, dakle da poprave stanje, oni će biti nagrađeni za to. Ali oni šerijatski tekstovi od kuranski ajeta i hadisa u kojima se spominju vrijednosti, znanje misli se dakle na šerijetsko znanje. Misli se na šerijetsko ili znanje. Nemamo kada spominjem, jel brojni su ajde, čitate u suri Zumer, u suri Tvaha, u suri suri El Mujadale, u suri Fatir ili slično. Ka imen del Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala prije svega svjedoči da je on jedan jedini istinski Bog. Zatim meleki, zatim učeni. Zatim svi, dakle i Allah i meleki i učeni svjedoče da Allah subhanahu wa ta'ala postupa pravedno da je Allah subhanahu wa ta'ala pravedan. Da je Allah subhanahu wa ta'ala pravedan. Da svakome daje njegovo pravo. Da svaku stvar postavlja na svoje mjesto. I kao što je poznato brojni također hadisi govore o Allahovoj pravdi i zabrani nepravde svima nama. Kada je rekao inni haramtu to ala Ja sam sam sebi zabranio nepravdu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u hadisi kuciju. Ja sam sam sebi zabranio nepravdu. I svoje dobrote i svoje blagodati ja sam sebi zabranio nepravdu i učinio sam nepravdu zabra, zabranjenu vama, zato nemojte jedni drugima činiti nepravdu. Pa teško li se onome koji sebi ohalali dozvoli da drugom čini nepravdu. Allah dželovala iznad sedam nebesa sebi, sebi zabranio nepravdu. A sve u njegovom posjedu. A da čovjek učini sa onim što je u njegovom posjedu, da se smatrati nepravdu. Možda igraš sa onim što, god, što imaš svojim rukama. Da postupiš kako god hoćeš. Ali Allah subhanahu wa ta'ala opet i svoje dobrote kaže ne. Ja ću svakome dati njegovo pravo ja ću sve staviti na njegovo mjesto i sada neko od ljudi dođe i čini drugima, čini drugima jeli, nepravdu iz te pravde Allah subhanahu wa ta'ala nikoga od nas nije opteretio preko naših mogućnosti la illa Allah subhanahu wa ta'ala nikoga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti pa vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala ide dalje i više je od pravednog pravda je li da svakome dadneš njegovo pravo, da svakoga nagradiš, kazniš kako je zaslužio. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala i svoje dobrote i blagodati i milosti, kao što reče brat, nagrađuje više. Za dobro djelo koje se učini nagrađuje deset puta. Do sedamstotina puta. Do i više. On jedini zna. Dakle, nagrađuje dobro djelo do deset puta, do sedamstotina puta, pa i više kome hoće. Zar to nije veće od pravde? A za loše djelo kažnjava ili piše samo dakle grije. Za grijeh učinjen piše jedno loše djelo ako ga, ako ga ili i ne, i ne oprosti. Pa dakle Allah subhanahu wa ta'ala postupa pravedno. I Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da budemo pravedni i zabranjuje nam nepravdu. I dobro se čuvajmo činjenja nepravde i Allahu subhanahu wa ta'ala i ljudima. I Allahu subhanahu wa ta'ala i ljudima. Odnosno čineći širka Allahu subhanahu wa ta'ala i ne postupajući prema ljudima onako kako kako je propisano. Da činimo jeli, zulum, nasilje, nepravdu ljudima. Širk na jednoj strani najveći grih. Inne širke na kako je došlo u suri Lukman. Doista je širk najveća nepravda. Doista je širk najveća nepravda. A i na drugoj strani ne zna se što je gore. Dakle, da čovjek čini ljudima, Allahovim robovima, stvorenjima također nepravdu. Jer je na osnovu šerijetskih tekstova postavljeno pravilo kod islamskih učenjaka da Allahova prava su zasnovana na, Allahova prava su izgrađena na milosti, samilosti. Pa ukoliko čovjek i počini grijeh prema Allahu subhanahu wa ta'ala, pokaje se za njega iskreno, ponizno se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala kao pokajnik, okrene se Allahu i približava mu se dobrim djelima, Allah će oprostiti, sigurno. Ali su ljudska prava izgrađena na grubosti. Učiniš čovjeku zulum nepravdu, nasilje učiniš muslimanu, pitanje će li ti oprostiti. Zato se dobro čuvaj. Svakako mora se čuvati grijeha prema Allahu, ali isto tako dobro se čuvaj grijeha prema ljudima. dakle, činiš nepravdu nasilje. Allah će oprostiti. Ako mu se iskreno pokaješ, Allah će oprostiti. Ali hoće li ti ljudi oprostiti? A dobro vam je poznato je li jedno i drugo je opasno? Kaže Allahu poslanik alihi salatu muaz ibn Jabal ittaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa baynahu wa baynaha laysa bayna Allahi wa baynaha hijab. Dobro se čuvaj dove mazluma. Dobro se čuvaj da nekome ne učiniš nepravdu, nasilje, pa da on dovi protiv tebe. Jer između njegove dove Allaha nema pregrade. Ta dova ide. Ta dova ide do Allaha subhanahu wa ta'ala. A došlo je dakle u drugom hadisu, poznatom hadisu, često sam citirao ovdje, znate li ko je muflis? Znate li ko je bankrot? Dakle, onaj koji je imao pa sve izgubio. Pa kažu ashabi, kod nas je taj, taj, kaže, nije taj. Istinska propalica, gubitnik, bankrot, jeste onaj koji dođe na sudnji dan s namazom, primljen mu sav namaz, obavezni, dobrovoljni. S postom, sa zekatom, sve mu primljeno. su ogromna djela. Ogromna djela. Poznato nam je koliko Allah nagrađuje za namaz. Najvrijednije djelo u islamu, nakon šehadeta. Hadisu Abdullah ibn Mas'uda, kada je upitao Ejul amali ahabbu ila Allah. Koje je to djelo najdraže Allahu subhanahu wa ta'ala rekao je Allahu poslanik odmah as salatu ala Namaz u njegovo vrijeme. Za post Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje za nije rekao fe innahu li wa to isto je post samo za mene. I ja za njega posebno nagrađujem. Za udjeljivanje na Allahom putu, izdvajanje zekata, pomaganje siromašnim potrebni također Allah subhanahu wa ta'ala posebno nagrađuje. Čovjek dođe sa svim tim. Zašto je gubitnik? Zašto je propalica? kaže potvorio je ovoga, ogovorio je ovoga, ovome ukaljao čast, ovo me prosuo krv, ovoga je ubio, ovoga, ovoga, ovoga, ovoga. Nije tražio halala na Dunjaluku, nije se izmirio za svoju nepravdu na Dunjaluku. Zato je došlo u brojnim hadisima, požurite ako između vas i nekog brata muslimana postoji nasilje, učinili ste mu nasilje, nepravdu, požurite još danas dok ima dinara i dirhema, to jest Kaže indirektno, ako treba se otkupiti, parama, otkupi se za nepravdu koju si učinio. Prije nego li dođe dan kada neće biti dinara i dirhima, kada će se otkupljivati sa dobrim i lošim djelima. Pa nije izmirio svoju nepravdu nasilja na Dunjaluku, kada dođe na Ahiret, uzimat će se od njegovog namaza. Nije izmirio svoju nepravdu tim ljudima. Uzimat se od njegovog namaza. Trošit cijeli namaz. Uzimat se od njegovog posta, uzimat se od njegovog zakata, neće izmiriti nepravdu koju je učinio. I bit će u ući Ući u džehennem. Zato dakle čovjek treba da bude pravedan koliko je god u mogućnosti. Da se čuva dakle nepravde, da drugima ne čini ili nepravdu. Pogledajte koliko je opasno. <clears throat> dakle, Allah subhanahu wa ta'ala svjedoči da je on jedan jedini, istinski Bog, svjedoče meleki, svjedoče učeni ljudi i također svjedoče da on postupa, Allah subhanahu wa ta'ala postupa pravedno. Zatim ponovo Allah subhanahu wa ta'ala kaže La ilaha illahu Nema Boga osim njega. Nema istinskog Boga osim njega. Hm. Prvo je svjedočenje, a drugo je pečat. Presuda. nema da se neko igra, da neko misli da stvarno ima istinski Bog. Jer i ovdje, tako, na sudu prvo se pozovu svjedoci iznesu svoje svjedoče i na kraju dođe presuda, presudi se. Tako je ovdje Allah subhanahu wa ta'ala prvo svjedoči i dolaze i drugi svjedoci koji svjedoče da je on jedan jedini istinski Bog, zatim presuđuje la ilaha illahu. Nema Boga osim njega, nema istinskog Boga osim njega. Zatim kaže El Aziz El Hakim, doista je on onaj kome pripada sav ponos. El Aziz od Izze, izza jeste ponos. Allahu subhanahu wa ta'ala pripala sav ponos, Walillahi la izzatu, vali rasulihi, valil mu'minin, kako je došlo u drugim ajetima, doista ponos pripala samo Allah. Zatim, zbog Allaha i vjerovanja u Allaha poslaniku, vjernicima. El Hakim je onaj koji je mudri, onaj čije su riječi, čiji su propisi, čije su odredbe, sve je puno mudrosti. Sve je puno mudrosti. Ovi kuranski ajeti koje čitamo puni su mudrosti propise koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, puni su mudrosti. Ono što Allah da, da se nama desi u našem životu, sve je to puno mudrosti. Ma kako mi to shvatali, jeli? čovjek čini loše djelo ili bude kažnjen zbog ovoga ili zbog onoga, u tome dakle zasigurno je li Allahova mudrost. Pa iz ovog kuranskog ajeta dakle možemo zaključiti sljedeće. Dakle koliko je važan tevhid, odnosno obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala jednog i jedinog. Dakle činjenje ibadeta. Ibadet je sve ono što Allah voli, čime je zadovoljan od riječi ili dijela javnih ili tajnih, da se to čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala. U osnovi, dakle, cijeli naš život trebao bi da bude radi Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno da cijeli svoj život živimo onako kako Allah traži od nas, kako je On zadovoljan. Jel tako često spominjemo ajde, i sure Al-An'am Kul inna salati wa nusuki wa mahjaja wa manati lillah Reci moj namaz i svi moji obredi Moj cijeli život i moja smrt samo su radi Allaha Posvećeni su samo Allahu subhanahu wa ta'ala Zato dakle čovjek ne bi trebao ništa iz svoga života da posvećuje nekome drugome u onim pitanjima, onim stvarima koji ih je zaslužan, dostojan jedino Allah subhanahu wa ta'ala. I dakle vidimo koliko je to vrijedno, Allah subhanahu wa ta'ala on svjedoči. Zatim svjedoče meleki i to također ukazuje na vrijednost, vrijednost meleka. Zatim dakle svjedoči učeni. Vidimo dakle za bitnu stvar treba se zakleti, treba posvjedočiti, treba potvrditi na nekoliko načina, makako ti bio istinit, makako ti bio iskren u svojoj tvrdi. Makako ti bio iskren vjernik. Kogod, dakle, dolazi iskren čovjek i govori o bitnoj stvari, bez obzira što ti iskren potvrdi, da ukažeš na bitnost. Ne dakle da ukažeš da si ti istinit u svome dostavljanju, nego da ukažeš na bitnost onoga što poručuješ, poručuješ ljudima. Zatim vidimo ovdje da je Allah subhanahu wa ta'ala potpuno pravedan. Ko imam bil qist, da on postupa pravedno. Dakle, jedno od Allaha subhanahu wa ta'ala svojstava jeste da je on pravedan. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 19. majtu Inna dina inda Allahi l-Islam Inna dina inda Allahi l-Islam wa makhtalafa alladhina utu l kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyan bejnahum wa man yakfur bi ajati Allahi fa inna Allahe l-Hisa Kod nas se najčešće prevodi u istinu je tamo je prevedeno tako, Allahu je prava vjera samo islam. U istinu, Allahova prava vjera je samo islam, a nisu se oni kojima je data knjiga razišli, podvojili, osim onda kada im je došlo znanje. Iz zavisti, iz međusobne zavisti i mržnje, onaj koji poriče Allahove ajete, Allahove riječi, doista će Allah, neka zna da će doista Allah brzo sviđati račun. Otprilike tako. Dakle, inna dina inda islam. Prije svega, dakle, postoje dva kirajta. U jednom od kirajta kojeg mi učimo je inne, inne din. U drugom kirajtu enne dine. Nije inne, već je enne, u drugom kirajtu. I jedan i drugi su priznati. Ako se uči enne dine, inda Allah ili Islam, onda se dakle ovaj ajet vraća na prethodni. Pa Allah svjedoči, meleki svjedoče, i učeni svjedoče, da je kod Allaha jedina vjera Islam. Dakle, Allah svjedoči da je kod njega jedina vjera Islam. ako uzmemo po kirajtu koju mi učimo, in din in Allah ili Islam, u istinu kod Allaha je vjera, jedina vjera Islam. Međutim, dakle, din, da vidimo malo ovaj i sa te strane, din kod nas se najčešće prevodi kao vjera. Din ima dva značenja. Nama je to najlakše prevesti kao vjera. Din ima značenje dijela, kada se kaže din, misli se na djela ili se misli na nagradu? Ili se misli na nagradu? Pa pogrešno prevode lekum dinukum valijedin u suri al kafiru. Lekum dinukum velijedin. Vama vaša vjera, meni moja vjera. Ne. Ovdje lekum dinukum, ovdje din, spomenut u suri Kafirun ima značenje djela. Vama vaša djela, meni moja djela. Vama vaša djela, meni moja djela. Kaže se u primjeru kema tu din tu dan. Kako zaslužiš, tako ćeš i dobiti. Što si radio, neka znaš pa će ti se vratiti. I drugo značenje jeste dakle el džeza, nagrada. Pa se kaže maliki jeumid din. Maliki Jeumi din. Vladar dana kada će se nagrađivati i kažnjavati. Vladar dana kada će se nagrađivati i kažnjavati. Pa se ovdje kaže In dina in Allah islam. Dakle, Allaho je prava vjera jedino islam. Tako se prevodi. Ali, doslovan bi e, prijevod bio kod Allaha treba činiti dijela samo po islamu. Dakle, treba činiti dijela, treba živjeti samo po islamu. Allah priznaje samo takav život. Allah priznaje samo takav život da živiš po islamu. Inna dina inda Allahi islam. Dakle, nema drugog života kod Allaha osim po islamu. Možda dakle malo razlike u značenju. Islam jeste dakle obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Islam jeste dakle obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala svim onim što je on propisao. Zašto? Zato što riječ Islam dolazi od glagola esleme yuslimu. U arapskom jeziku ovaj glagol esleme yuslimu znači predati se, pokoriti se prepustiti se. Pa onaj koji živi po islamu, on treba da se preda Allah. Onaj koji kaže da je musliman, on treba da se preda Allah. Da ono što je došlo u islamu, da to praktikuje. To je musliman. Musliman, dakle, jeste onaj koji praktikuje ono što je došlo u islamu. S čime je došao poslanik Muhammed Ali salatu. Od narodbi da ih praktikuje, od zabrane da se toga klane. To je, dakle, u ratu neki su bili Viđali su, nadam se da nisu bili u takvoj situaciji, ali viđali su i znaju kada neko upre puškom drugoga, dakle jedan svog protivnika, neprijatelja i što god zatraži od njega, on ako hoće da živi, da ostane u životu, on mora da radi sve ono što mu naredi. Kada upre pušku u njega, kaže tako, tako, ako hoću da živim, moram da radim. E tako isto, ako hoću da živim kao musliman, Allah kaže tako, tako, moram da radi, ali ne mogu ja udovoljavati svojim prohtjevima, svojim strastima i opet govoriti ja sam musliman. I opet govoriti ja sam musliman. Pitanje koliko je takav, koliko je takav musliman. Dakle, i sva vjera, od dakle Nuha alaihi salatu wasalam do Muhammeda sallallahu alaihi sallam sve su vjere bile islam. Sve su vjere, vjere bile islam. I naći ćete dakle kuranske ajete u kojima prethodni poslanici vjerovjesci kažu da su muslimani. <clears throat> kaže Nuh alihi salatu wasalam umirtu an akuna minal muslimin i meni je naređeno da budem od muslimana Ibrahim i Jakub na samrti su oporučili svojim sinovima inna Allahe stafa lakum din fala tamutunna illa wa muslimun doista vam je Allah odabrao način života kako ćete živjeti pa nemojte umirati osim kao muslimani jer i brojnih drugi svi vjerovijesti poslanici su bili u islamu i svi sve prethodne objave koje su objavljene su islam pozivale su islam, da se živi ovako predano Allahu subhanahu wa ta'ala, da se odaziva njegovim naredbama i da se kloni ono što je Allah zabranio. Dakle, židovi, kršćani, objava koja im je bila objavljena prije, dakle izmjeni, nego li su izmijenili, bili su muslimani. Možda bili muslimani. Jer vjerovjesnice koji su im bili slani, oni su također pozivali u islam, bili su muslimani. Nakon što su promijenili, izmijenili od sebe, dakle više to nije islam, više to nije način života kako Allah subhanahu wa ta'ala traži od njih. Dakle, to je općenito značenje Islama, a posebno značenje Islama jeste vjera s kojom je došao poslanik Muhammed alihi salatu. Način života s kojim je došao poslanik Muhammed alihi salatu, alihi salatu I sa njegovim dolaskom dokinute su sve prethodne vjere. Bile one ispravne, kod nekoga se zadržala ispravna vjera ili je dakle izmijenio sa dolaskom Muhammeda alihi salatu sam dakle sve te vjere i verzije njihove se dokidaju zato dakle nije u redu danas hm, možemo čuti brojni i koji pišu i koji izlaze i govore nebeske objave sve su vjere nebeske objave zastaju tu ne žele da pojasne jeste bile su nebeske objave neke više nisu one su izmijenjene nisu ostale onakve kakve su došla od Allaha subhanahu wa ta'ala. Već kažu ovako, sve su vjere od Allaha, sve su vjere nebeske, da oni koji nemaju znanja shvate kojom god vjerom obožavaš, obožavaš Allaha. Koju god vjeru praktikuješ, obožavaš Allaha. Ne može tako. Dakle, jeste u osnovi, one su nebeske, došle su od Allaha. I kršćanstvo, i židovstvo, i ostalo sve, ali one su izmijenjene. jedina koja je ostala na koja će ostati na do sudnjega dana, jeste Islam. Hm? Kako je došlo u Kur'anskom ajetu? Inna nahnu zalna dikra inna la Mi smo objavili ovu knjigu koja je izvor Islama, Kur'an. I ona će dakle ostati i mi ćemo je čuvati do, do, sudnjega, do sudnjega dana. Dakle, nije u redu to što se tako govori. Da ne idemo jeli, u temu jeli, i razgovor sa drugima jedinstvo vjera i ostalo. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ I nisu se sedbenici knjige, dakle rani, židovi i kršćani, nisu se podvojili, nisu se počeli komadati cijepati osim nakon što im je došlo znanje. Osim nakon što im je došlo znanje, ispravno znanje kako treba postupati. Hm. Pa su se oni, neki su se odcijepili od toga, nisu htjeli da slušaju koje je ispravno znanje, nisu htjeli da prihvate ispravno znanje. Zatim drugi koji su nosili ispravno znanje počeli su optuživati druge da kod vas nije ispravno, kod ovih nije ispravno, jedino sam ja ispravno. Bagijem bejnehum iz zavisti, iz mržnje, međusobne zavisti i mržnje. Jedni su cijepali se, parčali se, optuživali jedni druge. I to imamo, to imamo danas kod nas kada je došlo znanje, prije dolaska znanja nekako smo bili jedinstveni. Pa dakle ovdje u dobroj mjeri mi se poistovjećujemo sa prethodnim narodima. Počeli smo se cijepati, u stranke podvajati, svaka stranka zadovoljna s onim na čemu je kad nam je došlo znanje. Pa oni koji su udovoljavali svojim prohtjevima i strastima izmakli se ostali, pričajte vi kome hoćete. A oni opet pojedini od njih koji su došli sa tim ispravnim znanjem nisu vodili računa u svome srcu pa se malo uzoholili oni se znanje, jedino ispravno znanje niko drugi ništa ne zna i tako su počele grupacije zato tako dobro se treba čovjek čuvati treba tražiti ispravno znanje i kada god bilo šta nauči za Allahove vjere ispravno mora da bude ponizni Allah ti omogućio da naučiš neko pitanje Allah ti ukazao svoju milost ne bi ti to mogao bez Allaha. Allah ti otvorio. Allah ti omogućio da dođeš na mjesta gdje se govori Allahov vjer i naučio Allahov vjeru i sad treba da se uzdigneš niko nije kao ti ne što god više naučiš iz svoje vjere treba da budeš skromni i ponizniji naročito prema onima koji nemaju znanja naročito prema onima koji nemaju znanja prema svima treba biti ali naročito prema onima koji nemaju, nemaju znanja zato dakle treba čovjek dobro da vodi računa o svome srcu da dobro vodi računa o svom srcu sjećate se kada je Ebu Osman je rekao Ebu Hafsu kada sjedneš pred ljude nemoj da te obmane njihova brojnost kada sjedneš pred ljude da im vaziš nemoj da te obmane njihova brojnost oni vide samo tvoju spoljašnjost Allah vidi tvoju unutrašnjost Allah vidi tvoju unutrašnjost dakle pocijepali su se tek onda kada im je došlo znanje zašto bagljem bejnehom i zavisi iz mržnje jedni prema, prema drugima Omen yekfur bi ajatillahi fe inna hisab. A onaj koji bude negirao, poricao Allahove ajete. I jedne i druge. Allahovi ajeti su, jesu, dakle, ajeti koje je objavio u svojoj knjizi i ono što je Allah subhanahu wa stvorio u nama i oko nas. Jeste, rijetki su oni koji poriču stvaranja. Rijetki su bili koji su, dakle, tvrdili da su oni gospodari, da su oni stvoriti Rijetki, poput faraona i njemu slični, koji su govorili za sebe da su oni božanstvo ali većina ljudi poriče dakle priznaje Allaha subhanahu wa ta'ala da je on stvoritelj ali poriče Allahu riječ poriče, negira dakle Allahu knjigu, negira dakle Allahove propise, naredbe, jeli, zabrane i slično pa dakle ko, bude, ko bude negirao jedno i drugo a naročito dakle ko bude negirao Allahu riječ iz Kur'ana Allahovu jeli objavu ali neka zna da ćemo Allah subhanahu wa ta'ala brzo svidjeti račun inače dakle Allah subhanahu wa ta'ala svima će brzo svidjeti račun Osnova poricanja, odnosno negiranja, kufra, nevjerstva u Allahove riječi je ili, dakle, duhudi, tekvib, kako se kaže, ili poricanje, negiranje ili istikbar, oholost, uzdizanje. Pa dakle, ima ih koji ne vjeruju u Allahove riječi, negiraju ih, poriču. Nije to Allah objavio, nije to istina. A ima ih koji priznaju, jeste to istina, ali neće da rade po tome. Svejedno, jedno i drugo je nevjerstvo. Se čovjek uzdiže. Ja znam šta je u današnjem vremenu bolje. Nije Allahova knjiga za današnje vrijeme. Ima ih koji tako govore. Nije taj propis ha, podoban za ovo vrijeme, za ove ljude i slično. Ima nešto drugo, preći. Jedno i drugo je, jedno i drugo je indirstvo. Jedno, tako je direktno, drugo indirektno. Dakle, onaj koji poriče Allahove subhanahu wa ta'ala ajete stvaranja i riječi neka zna da će Allah subhanahu wa ta'ala brzo svidjeti račun, odnosno onaj koji se poigrava sa Allahom vjerom, da i ne vjeruje, neka zna da će brzo doći do svog vječnog boravišta. A i onaj koji vjeruje, jer kada Allah subhanahu wa ta'ala upozorava na opasnost poricanja, negiranja, nevjerovanja u njega, njegove riječi na drugi način, suprotno, ha, postiče nas da vjerujemo u njega, da vjerujemo u njegovu riječ, da se ponizimo, Allahu subhanahu wa ta'ala pred Allahom i pred njegovom riječju. Pa dakle, onaj koji bude negirao Allahove riječi neka zna da će Allah brzo svidjeti račun pa će brzo doći do džehennema svoga vječnog boravišta. Ali isto tako, onaj koji bude vjerovao u Allaha, Allahove riječi odazivao se, neka zna da će Allah brzo svidjeti račun pa će također doći do e, svoga vječnog boravišta dženneta. Dokaz da će Allah subhanahu wa ta'ala sutra na sudnjem danu brzo svidjeti račun, da će brzo, kada dakle nastupi proživljenje, i jeste, čekat ćemo dugo sutra dok počne suđenje, ali kad počne suđenje brzo će se završiti. završiti. Dokle s tome, jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i sura Al-Furqan, 24. ajet, Ashabul džanneti jevme idin hayrun mustaqarran wa ahsanu naqila. Stanovnici džanneta toga dana će biti na najboljem mjestu i najbolje će odmarati. Nakila, ovdje ima jedna riječ slična, postala je kod nas poznata. Hm. Bar neki harfovi. Kailula, kad se spava? Prije podne, za podne, uglavnom oko podne se vrti. Oko polovine dana. Pa, dakle, stanovnici džemeta toga dana ući će, dakle, bit će na najboljem mjestu i najbolje će odmarati. Dakle, oko polovine dana ući će u bi i odmarat će. Biće završeno suđenje. Za pola dana Allah subhanahu wa ta'ala, za pola dana. Koliko taj dan traje, dakle, nije kao ovaj dan. Sigurno, ali opet, dakle, nije cijeli dan. Neće svo to vrijeme. Već, dakle, za pola dana Allah subhanahu wa ta'ala će presuditi svima. Presuditi svima i stanovnici dženeta u dženet, stanovnici džehennema u džehennem. Prenosi se u hadisu Ebu Razina, Eluqailija, da je pitao Allahov poslanika alihi salatu sam Allahov poslaniče kako će nam Allah subhanahu wa ta'ala sviđati račun na sudnjem danu nas je toliko mnogo nas je toliko mnogo grupacija, skupina ljudi, masa kaže hoćeš da te obavijestim o tome hoćeš da ti malo približim primjer kako će Allah subhanahu wa ta'ala da nam svima brzo svidi račun kaže zar svi ljudi na Dunjaluku ne vide mjesec svi ljudi vidi mjesec, svi će, svi ljudima će brzo jeli, biti presuđeno. Jel, presuda će svim ljudima brzo pasti. Da inna Allahe hisab. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala brzo će, brzo će obračunavati. Pa dakle, vidimo iz ovog koranskog ajeta da način života ili da kažemo vjera koja je priznata kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste dakle jedino vjera Islam svaka druga vjera, svaki drugi način života i obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala je neispravan. Allah subhanahu wa ta'ala neće ga primiti. Primit će samo onako kako je došlo u islamu. Da se obožava Allah subhanahu wa ta'ala iskreno na onakav način kako ga je obožavao Allahov poslanik Muhammed alihi salatu. Kako drugi obožavaju to Allah neće primiti. Dakle, kršćanstvo i ostale vjere kod Allaha subhanahu wa ta'ala nakon dolaska Muhammed alihi salatu oslam nisu primljene. Allah subhanahu wa ta'ala ne prima. Takav način obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala Allah ne prima i neće čovjeku ništa koristiti. I jasno je došlo u hadisu, jel tako da je rekao Allahu poslanika alihi salatu sam, nijedan kršćanin, nijedan židov neće čuti za mene i sa onim s čime sam došao pa da ne povjere ono s čime sam došao da neće biti stanovnika vatre. Nijedan židov, nijedan kršćan neće čuti za mene. Ono sa čime sam došao je da ne povjere u to, ne povjere u to, ako ne povjere bit će od stanovnika jeli, vatre. I vidim dakle koliko je pogubno, nije u redu da ljudi izlaze sa sličnim izjavama, sve su vjere iste, sve su vjere nebeske i slično. Dakle, prethodni narodi, židovi i kršćani razišu se onda kada im je došlo znanje, pa čuvajmo se i mi, da se i mi dakle, ne raziđemo onda kada nam dođe znanje. Da se ne bismo razišli od znanja, trebamo da iščistimo svoje prsa i da slijedimo znanje, a ne dakle da imamo unaprijed svoje ciljeve, nešto određeno pa da onda tražimo, kao što to čine pojedinci, da onda tražimo iz tog znanja ono što će opravdati naše prohtjeve, naše strasti. Čuvajmo se dobro da nam vjera ne budu strasti, već strasti počinimo svojoj vjeri. Nemojmo vjeru počinjavati strastima, već strasti počinimo svojoj vjeri. Niko od vas, kako je došlo u hadisu, iako kod njega dakle, ima malo razilaženja. Niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok njegove strasti ne budu slijedile ono sa čime sam ja došao. Ono sa čime sam ja došao. Niko neće dakle da bude pravi vjernik. <clears throat> Vidimo dakle koliko je opasno poricati Allahu subhanahu wa ta'ala riječi i koliko je dakle vrijedno vjerovati, vjerovati u njih i Allah subhanahu wa ta'ala brzo će nam svima svidjeti, svidjeti račun iz naših prethodnih predavanja i mi se iz zadnjih predavanja u srijedu, dakle spominjali smo nešto o obračunu naših duša, da bi nam obračun sutra posebno nama vjernicima bio brz i da bismo što prije došli i odmarali u svoje, na svoje vječno boravište, u svoje vječno boravište u džennetu, obračunavamo se i mi na Dunjavuku. Obračunavamo se i mi na Dunjavuku, kako bismo uvidjeli svoje pogreške, svoje manjkavosti, svoje grijehe, pa se jeli dan klonili toga. Danas sam pogriješio, danas sam učinio to loše djelo, neću sutra. Onaj koji zapostavi obračun, koji ne bude se preispitivao, ne bude se obračunavao na kraju dana, taj će nastaviti činiti grijehe, će da je dobar, a bit će na rubu propasti. A bit će na rubu propasti. <clears throat> Čemo dalje. Koliko je sati? Koliko ima dejaci? Čemo sati da stanimo ovdje ako ima neko nešto da pita. Subhanak